Ey, ey, este es el R, hermano. Ah, escucha, escúchate. Una nena me llamó que llegue al party, que la gente está activada. Yo le llegué con Faricho civil y me convocó. Le dije pilosa mami que yo estoy en la jugada. Si yo soy el dicho que hice, le meto bien. tirando ah, tu cintura en un vaipén. Voy contigo en moto y juro que no le paro a retén. Ven, quiero que contigo jugó Mientras contigo la paso al cielo y me cuando Ya rato que te llevo mirando Tienes el mando y yo la palanca para los cambios no estás pensando mientras tu boca voy besando Y de tanto a tanto sin mente ya te estoy sadiqueando No miento si digo que por ti sería fiel Te compro Yambali para toma y de la Bel No te invierto en plata ni oro, tú me vas a joder Y al rato y andas con otro, venga tía que líder Como suda, se ve la calentura Una negrita fina que me aplica su locura Esta que me apresura Dice que se me nota que está dura y en TikTok los videos se los censura. Porque ella le mete clásico y yo soy explícito. Otros le meten básico y yo le meto riquísimo. me entran en pánico y yo paro chatísimo. Con las nenas soy sádico, dicen que soy loquísimo. Pero no esa man está loca. Solo porque ahora canto quiere besarme la boca. Esta que me sofoca, se va a quitar la ropa. Que me raya la cara si un día me vi. Tengo calor, un poco de agua para la y vengo más fuerte que el mismo Ole. Esta noche me vas a pedir perdón, que igual 100%. Manexo más y me expreso, A mis vacunas para la aglomeración. También traje mascarilla para no llamar la atención. Si me ven me piden foto porque escuchan mi canción. Yo no soy fotogénico, igualmente se las doy. Porque ella le mete clásico y yo soy explícito. Otros le meten básico y yo le meto riquísimo. Son entran en pánico y yo paro chatísimo. Con las nenas soy sádico, dicen que soy loquísimo. Porque ella le mete clásico y yo soy explícito. En básico y yo le meto riquísimo. Son entran en pánico y yo paro chatísimo. Con las nenas soy dicen que soy loquísimo. Ya, luna latina criminal, que pasó una que va. y que bien la que pasa? y yo voy a cumplir esos deseos. Ya.